minuts musicals amb Lorry Morgan i Pam Tillis. That big old moon is shining down Tell me now, don't it remind you Of a blanket on the ground Remember back when love first found us We'd go slipping town and we love beneath the moonlight on a blanket on the ground. I'll get the blanket. Avui amb els nostres instants musicals dedicats a la bona música americana escoltem la veu de dues protagonistes, dues grans cantants en solitari que es van unir l'any 2017 per publicar el disc Come See Me and Come Lonely. Es tracta de Lori Morgan i de Pam Tillis. Lorry Morgan, nascut el 27 de juny del 1959 a Nashville, a Tennessee, cantant de música country, és la filla de George Morgan, un cantant de música country que va tenir diversos èxits entre els anys 49 i fins a la seva mort el 1975. Lorry Morgan eh, va eh, posar les llistes el seu primer senzill l'any 1978, tot i que no va arribar a triomfar plenament fins l'any 1989 amb Train Wake of Emotion. Des d'aleshores, més de 40 cançons han entrat amb el Billboard Hot Country Singles and Trucks. En tres números 1, 5 Minutes, What Parents Know i I Didn't Know My Own Strength. Han registrat més de 15 àlbums i, en uns moments determinats de la seva vida, ha estat casada amb tres cantants de música country, Keith Whitley, John Randall i Sammy Kershaw. was dancing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my darling, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart I remember the night and the Tennessee waltz. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling. The night they were playing the beautiful. La seva companya amb aquest disc és Pamela Yvonne Tillis, també filla d'una llegenda del món de la música country, en aquest cas en Mel Tillis, nascuda el 24 de juliol del 1957 a Plant City, a Florida. Una cantant de demos a Nashville, en Tennessee, Pam Tillis, en va firmar per Warner Bros. Records l'any 1981, per al qual va realitzar nou senzills i un àlbum. Cap d'ells va arribar a triomfar, potser una mica, la Bow Van Beyond, The Toll of Cutie. El 1991 va firmar per un senzill emergent d'aleshores, Arista Nashville, i va començar a obtenir èxits importants, com les cançons Don't Tell Me What To Do, el primer dels cinc senzills del seu volum Put Yourself In My Place. Després, hores va enregistrar cinc àlbums més per Arista Nashville, més un àlbum de, de grans èxits, 22 senzills publicats i amb un sol número a les llistes, la cançó del 1995, Mi Vida Loca, My Crazy Life. Una de les millors artistes també dels anys 90. En dues es van unir per publicar aquest eh, disc en magnífic que estem escoltant, un àlbum de duets. De fet, ja ho varen fer el 2013, amb el primer dels dos que han publicat, anomenat Dos Divas. Dos Divas i després, a través d'aquest àlbum publicat el 10 de novembre de 2017, una col·lecció de covers, de versions de clàssics de la música country anomenat Come See Me and Come Lonely, una cançó que havia portat al seu moment Dottie West. Blanket on the Ground, Tennessee Walls o, per exemple, aquest magnífic, inconfusible tema d'un gran cantant com Dwight Joachim, la cançó Guitars Cadillacs. Yeah, lost to wasted lives. Painful scars are all that's left of me.